Уроки англійської. Подкаст bbc.ua So, what did you find out about our friend Lemmy? Lemmy. That stall's just full of pirated CDs, pirated tapes, videos, computer software, you know, that sort of thing. He's not selling any fruit and vegetables at all. Oh, well, I'm not complaining. Life's not exactly peaceful with him around, but it's certainly got a lot more profitable. <laughs> Do you know what I mean? Привіт, я Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern, and this is The Market from the BBC. Минулого разу ми чули, як Лемі Смарт користався з ринкового прилавка свого двоюрідного брата і продавав там піратські компакт-диски та комп'ютерні програми. Але сам двоюрідний брат Гаррі про це й хатки не має. Чому? Because he's been away on holiday in Florida. Вірно, Гаррі був у відпустці на Флориді. Сьогодні ми довідаємося, як у Гаррі пройшла відпустка. А ще ми познайомимося з граматичною конструкцією Have something done. Але спочатку приєднаємося до Гаррі, який саме летить у літаку, повертаючись із відпустки. Послухаймо, чи добре він провів час. Oh, what a holiday, eh? Florida. Sun, sand, and a lot of other things I don't want to mention. You know what I mean? Gary Smart is a new man, I can tell you. I just can't wait to see their reaction back at Bryan Street Market. Just imagine. Що ж, схоже, Гаррі чудово провів відпустку. Він каже: Гаррі Смарт is a new man. Гаррі Смарт нова людина. Гаррі не може дочекатися, аби побачити реакцію людей на ринку на Брайан Стріт. I can't wait to see their reaction back at Bryant Street Market. Зараз ми почуємо, як Гаррі мріє про те, що має статися на Брайан Стріт з його поверненням. Слухаючи, спробуйте відповісти на таке запитання. In what ways does Gary look different? Від чого саме Гаррі виглядає по-іншому? Отже, увага. Oh, what a holiday, eh? Florida. Sun, sand, and a lot of other things I don't want to mention. Know what I mean? Oh, Gary Smart is a new man. I can tell you. I just can't wait to see their reaction back at Bryan Street Market. Just imagine. All right, Gary? All right, mate? Have you had your hair cut? Yeah, I have, as it happens. Nice. Where'd you get it done? Florida, mate. Florida? Very nice. Very, very nice, Gary. Oh, hi, Gary. All right, darling? Hey, have you had your ear pierced? That's right, love, yeah. real diamond. Looks great. And I love your suntan. То як же Гаррі змінився на вигляд? Well, he's had his haircut. Він підстригся. Гаррі вважає, що його стрижка так усім сподобається, що вони почнуть запитувати його. Where did you get it done? Де ви її зробили? And he's had his ear pierced. Так, він ще й вухо проколов, і тепер у нього є діамантовий кульчик. Гаррі дуже з того пишається. Що ж, ця розмова на тему моди і стилю підвела нас до мовної хвилинки. Сьогодні ми вивчимо конструкцію, яка дослідно означає мати щось зробленим, себто зробити щось. Have something done. Але для початку два подібні речення, між якими є суттєва різниця. I've cut my hair. І I've had my hair cut. Перше означає, що ви самі підстригли собі волосся. I've cut my hair. А друге, що це зробив хтось інший. Ну, наприклад, перукар. I've had my hair cut. Запам'ятаємо цю конструкцію. Have my hair cut. Have something done. Ну, а от ще один приклад. She's had her ears pierced. Вона проколола вуха, але не сама. Хтось зробив це для неї. Ну а тепер повторюємо за Сьюзан. I've had my hair cut. I've had my hair cut. She's had her ears pierced. She's had her ears pierced. До речі, замість have можна з таким же успіхом казати get. I'm going to get my hair cut. I'm going to get my ears pierced. Ну а тепер ваша черга поправлятися. Уявіть собі, що ви перестріли друга, який радикально змінив зовнішній вигляд. У паузах після підказки скажіть О, ти? Ну а далі скажіть, яку зміну ви помітили. А потім разом із Сьюзен перевірте, чи вірно ви відреагували. Отже, підказка перша: ваш друг коротко підстриг волосся. Oh, you've had your hair cut. Підказка друга. Той хлопець ще й має кульчик у носі. Oh, you've um, you've had your nose pierced. Very nice. Ну а тепер повернімося до мрій Гаррі. У самому кінці спробуйте розчути, що ще змінилося в його зовнішньому вигляді. О, What a holiday, eh? Florida. Sun, sand, and a lot of other things I don't want to mention. You know what I mean? <laughs> Gary Smart is a new man, I can tell you. I just can't wait to see their reaction back at Bryan Street Market. Just imagine. All right, Gary? All right, mate. Have you had your hair cut? Yeah, I have, as it happens. Nice. Where'd you get it done? Florida, mate. Florida. Very nice. Very, very nice, Gary. Oh, hi, Gary. All right, darling? Hey, have you had your ear pierced? That's right, love, yeah. Will Diamond. Looks great. And I love your suntan. Отже, крім нової стрижки і кульчика у вусі, що ще змінилося у зовнішньому вигляді Гаррі? He's got a suntan. Так, у нього з'явилася засмага. Що ж, чи сприймуть ці зміни на ринку на Брайан-стріт так, як хотілося б Гаррі, ми довідаємося вже наступного разу. Ну а тепер сьогоднішня друга мовна хвилинка, до якої нас якраз і підвело слово Самтан. У цій мовній хвилинці ми говоримо про складені слова, в яких зливаються два чи більше коренів. Ну, такі, наприклад, як слово засмага. Suntan. Це слово складається з двох коренів: сонце sun і потемніння шкіри. Tan. Складені слова дуже поширені в англійській мові. От іще один приклад: Футбол. Футбол. Він походить від слова foot то нога, а ball – то м'яч. І ще один приклад: aircraft повітряний транспортний засіб. Літак. Перше слово означає повітря. Е. Ну, а одне зі значень другого транспортний засіб. Крафт. Aircraft. У складених словах, як правило, наголос падає на перший склад. Suntan. Футбол. Aircraft. Попрактикуємося, повторюючи за Сьюзан. Suntan. Suntan football, football. Aircraft, aircraft. Це була мовна хвилинка у програмі BBC Ринок. Але повернімося до Гаррі. Is he still on the aircraft? Так, він усе ще на літаку і все ще мріє. Тепер він мріє про обсяги прибутку profit margins. А точніше про те, що могло б ці обсяги збільшити. Послухаймо, аби довідатися, що ж він надумав. Right now, ladies, get your lovely super special exotic fruit here. Star fruits, kiwi fruits, papaya, persimmon and pomegranate. Oh yes. Come to Gary's for a little something special. I'll have six pomegranates. Gary, Gary, Are you keeping the starfruit for Yeah. Exotic fruit. That's the new idea. Gorgeous, tasty fruit. You see 'em everywhere in Florida, but not so often in the UK, which means that I should make a very healthy profit margin on 'em. <laughs> Oh, yes. I should be able to afford another Florida holiday in a couple of months. Come to think of it, I might even retire there by the end of the year. Отже, Гаррі мріє дещо обновити свій бізнес. Yes, he plans to sell exotic fruit. Pomegranates, kiwi fruit, papaya, that sort of thing. Екзотичні фрукти, гранати, ківі, папаю і таке інше. Він сподівається, що це принесе йому healthy profit margins. дослівно здорові, себто чималі обсяги прибутку. Так, аби вистачило і на ще одну мандрівку до Флориди. Гарі гадки немає, що така ж ідея вже спала на думку одній продавщиці на його ж ринку. Але про це вже наступного разу. Нагадаю, ви слухаєте The Market from the BBC. Досі ми слухали сцени, записані в студіях BBC. Час тепер почути, як деякі слова і граматичні конструкції, що ми з ними сьогодні знайомилися, використовуються у реальному житті. Послухайте. A conversation between two friends in a restaurant розмову двох приятелів у ресторані. Вони, зокрема, вживатимуть конструкцію, яку ми чули у такому реченні. Gary's had his hair cut. Постарайтеся зрозуміти, про що йде розмова. А ще постарайтеся розчути речення з нашою конструкцією. Um, well, actually, I just cut my fringe a little bit the other day. But um, yeah, I need to go to the hairdresser. It's, um, it's got really dry lately since I've been swimming a bit. My hair gets really dry with all the chlorine. Even though I put it in for swimming hair. It gets really dry. Is it expensive, your hairdressers, or...? Yes, it is, because I go and see a friend of mine. And, um, and so I go to a sort of posh salon. Tea and sit and drink wine and everything like that. But um, I don't know. Maybe It's I should funny how ladies' hairdressers are so much more expensive than men's hairdressers. Отже, двоє приятелів обговорювали перукарів, а нашу конструкцію вжив чоловік у реченні Have you had your hair cut? На сьогодні все. Ми залишаємо вас із піснею про таку людину, яку, як Гаррі вважає, він сам став. Sharp-dressed man – чоловік вдягнутий за останню модою групи ZZ Top. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua